الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvaženi braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jacije namaza, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevi Rahmetullah Alehi. Protekli srijedi e, počeli smo, odnosno i završili smo jedno veoma bitno poglavlje, dok današnje poglavlje je usko vezano za ovo poglavlje. Imam Nevi Rahmetullah jeli, iako mu to nije običaj, u proteklom poglavlju objedinio je vrijednost dva ibadeta, dva dijela, vrijednost poštovanja, dobročinstva i poslušnosti roditelja i pažnja e, rodbini. U današnjem poglavlju imame Nevi, to je 41. poglavlje na 194. stranici knjiga, oni koji žele da prate, znači ovaj format knjige 194. stranica, 41. poglavlje, stroga zabrana neposlušnosti roditeljima i zapostavljanje rodbine i rodbinskih veza. Znači, nakon što imam Nevi Rahmetullahi Alehi citirao jedan velik, velik broj e, kuransko-hadijskih argumenata, vidjeli smo da je to možda jedno od po najdužih eh, poglavlja u cijeloj knjigi Rijadu Salihin, kojim imam Nevi citirao zaista dosta argumenata koji govori o vrijednosti pažnji roditelja i eh, vrijednosti čuvanja rodbinske veze. Danas imamo jedno potpuno suprotno eh, poglavlje, a to je poglavlje koji govori o zabrani nepokornosti roditeljima i o zabrani kidanja i nečuvanja rodbinskih veza. Svakako, E, sjetimo se samo proteklom predavanju da smo govorili o argumentima i komentarisali argumente koji govori o vrijednosti roditelja u islamu, pa smo vidjeli nešto, nešto znači neopisivo, da pravo roditelja u islamu odmah dolazi nakon prava uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala وَقَضَ رَبُّكَ Gospodar tvoj naređuje i propisuje da samo njega obožavate. Nakon toga odmah prva stvar i da roditeljima svojima činite dobročinstvo. Vidjeli smo velike nagrade u islamu koji su obećane za dobročinstvo roditeljima do te mjere da Boži poslanik kaže najbolja vrata, srednja vrata dženneta jesu vrata roditelja, pa ko hoće da pazi ta vrata, ako hoće da ih zapostavi. Pa znači, e, Islam veoma, veoma mnogo pažnje posvećuje dobročinstvu roditelja, što je logično. Kada bi čovjek ostavio vjeru i kada bi racionalno pogledao na E, to ko su ljudi kojima je najprioritetnije da čovjek čini dobročinstvo, rekli smo bez vjeri, racionalno, onda bi čovjek mogao shvatiti da su to njegovi roditelji. Pogledajte samo koliko roditelj uloži truda u svoje dijete. Bez obzira, znači sad ostavimo vjeru po strani. Dijete, majka ga nosi, trudnoća, nakon toga porod, bolovi poroda, zdravlje trpi, nakon toga e, dijete dok je malehno, odgoj, briga, bolest, nespavanje. Nakon toga kada počne e, hodati, kada počne jesti, škola, briga i tako dalje. Znači, pa na kraju krajeva i dijete i kada ostari, opet se roditelji neprestano sikiraju i brinu za svojim djetetom. Tako da je logično zašto vjera Islam toliku pažnju posvećuje roditeljima. Jer jednostavno rekli smo kada ne bi gledali s vjerske strani, kada bi gledali sa racionalne strani, ko je najprioritetniji, odnosno ko je nama najviše valjao, da mi njemu najviše valjamo, onda su to definitivno naši roditelji. Nekada nam se desi da nam neko jednom u životu učini uslugu ili dva put ili tri put, pa čitav život se stidimo tog insana, pokušavamo da mu uzvratimo, da budemo prema njemu blagi, milostivi, lijepi. Zašto? jer nam je pomogao jednom, dva put, tri put ili pet puta u životu. A gdje su onda naši roditelji? koji noći i noći nisu prespavali zbog nas, koji su dio svog zdravlja, dio svog imetka dali za nas. Pa je logično, znači, zašto Islam uzdiže prava roditelja na taj nivo. S druge strane, logično je zašto Islam strogo zabranjuje nepokornost roditeljima. Jer rekli smo malo prije, da nam neko uradi jednu korist, jednu uslugu, dvije ili tri, koliko bi se trudili da kada bi taj insan od nas nešto zatražio, da mu to ispunimo. Jer stidimo se, uradio nam je uslugu, želimo da mi uzvratimo. E zamislite onda kako je roditeljima kada mu njegovo dijete bude nepokorno čovjek uloži u svoje dijete. Znači majka ga nosi, zdravlje trpi, e, hrana, odgoj i mnogo toga i na kraju roditelj svom djetetu nešto zapovidi, traži, njegovo dijete nepokorno. Vi svi znate, pogotovo kada je u pitanju e, zapad, kakav je odnos djeteta prema roditeljima. Do te mjere da se roditelji tuku, uzima se njihov novac i tako dalje. Pa je islam znači stvari poredao onako kako ih razum može lako prihvatiti. Imam Enneveju rahmetullahi alihi e, u ovom poglavlju citirao je nekoliko kuranskih ajeta. Nakon toga po običaju prelazi na hadise Božeg poslanika vezan za ovu temu. Prvi ajet je ajet iz suri Muhammed 22. i 23. kaže uzvišeni Allah – فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti dočepali, nerijed na zemlji činili i rodbinske veze kidali? Uzvišeni Allah se pita i negira. Zar ne biste i vi tako činili, što znači to je neispravno? Zar ne biste i vi, kada biste se vlasti dočepali, nerijed na zemlji činili i rodbinske veze kidali. Pa znači vidimo da uzvišnji Allah subhanahu u ovom ajetu spominje u negativnom kontekstu oni koji dođu na vlast pa siju nerijedna na Allahu subhanahu zemlji i kidaju rodbinske veze. Nakon toga e, onaj kuranski ajet poznati, kuranski ajet sure El Isra, mi ćemo opet se kod njega zaustaviti zbog njegove bitnosti. gdje Allah Đelšanu kaže وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة Ovaj ajet je zaista jedan veličanstven ajet jedan od ajeta koji nosi toliko, toliko pouka i poruka za insana, čovjeka da bi svakim danom iznova čitao ovaj ajet i razmišljao, sigurno bi svakim danom našao neku novu korist znači iz ovog ajeta za svoj svakodnevni život. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate. Gospodar tvoj. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar zemlje i nebisa. Pa počinjemo s nuli. Gospodar tvoj, Allah Žešan se obraća Muhammedu alaih se wasalam i kaže gospodar tvoj, uzvišeni Allah je gospodar zemlje i nebesa. Samim tim uzvišeni Allah je jedini koji zaslužuje da bude obožavan. Pogledajte kada ljudi e, svoj mozak prepuste šeitanu, pa kada ljudi e, počnu obožavati kipove, obožavati krave, obožavati stvorenje i tako dalje. Obožavati se može samo neko ko je gospodar, ko je stvoritelj, a jedini stvoritelj je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže uzvišeni Allah na početku ovog ajeta وَقَضَى رَبُّكَ Tvoj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, koji zaslužuje jedan jedini da se obožava, on ti naređuje i on ti zapovjeda da samo Allaha obožavate. Nije dozvoljeno ibadet činiti nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Bilo kakav ibadet nije dozvoljeno činiti nikome osim Allahu. Vola tušniku bihi šeja i nemojte Allahu ravnim nikoga smatrati. Pa smo rekli da je širk najveći grijeh koji čovjek može učiniti. I ako se čovjek ne pokaje od tog grijeha, uzvišeni Allah neće nikome oprostiti širk. Inna Allahe la jagfiru en jušrake bihi wa jagfiru ma dune zalika li men Allah nikome neće oprostiti širk, misli se. Neće nikome oprostiti širk na sudnjem danu ako čovjek ode sa dunjaluka i nije se pokajao. Dok ako se čovjek pokaja Allahu Đelšan na dunjaluku, čovjek bude nevjernik 10, 20, 30 godina ili bude musliman, pa počini dijelo širka i pokaje se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ako insan učini e, teubu, pokajanje sa uvjetima koji su islamski učenjaci spomenuli, uzvišeni Allah će mu oprostiti grijehe. Pa kaže uzvišeni Allah, gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Pa smo rekli prošli put, u ovim riječima i da roditeljima dobročinstvo činite nose, kriju se dvije velike koristi. Prva stvar, nije precizirano kojim roditeljima. Pa je u islamu stroga obaveza dobročinstvo roditeljima, bez obzira bili muslimani ili nemuslimani. Jer je ovaj ajet općenito karaktera. Vidjeli smo prošli put kada dolazi e, Esmi radijallahu ta'ala anha, kćerke Ebu i dolazi joj majka, a ona nije bila muslimanka. Dolazi u Medinu da je posjeti. Pa ona pita poslanika, kaže Allahu poslaniče, da li da je prihvatim, da li da je primim, da li da je ugostim. Ona je nevjernica. Kaže Allah da, svakako. Ona je tvoja majka, bez obzira što ona nije musliman, ali ona je tvoja mati. Ona je tebe rodila, ona je tebe odgajala, ona je tebe podizala. Imaš obavezu moralnu. Pa ovaj ajet Vobilu ali dejni ihsana nosi dvije koristi. Prva korist je da roditelji nisu definisani. Znači, bilo koji roditelji mi moramo njima činiti dobročinstvo bili muslimani ili nemuslimani. Druga korist u obilu dejni ihsana i roditeljima činite dobročinstvo nije rečeno koja vrsta dobročinstva. Bilo koja vrsta dobročinstva potpada pod ovaj ajet. Od najsitnijih stvari do najkrupnijih stvari, znači čovjek se treba truditi nakon što ispoštuje prava svoga gospodara. Allaha subhanu wa ta'ala, robuje Allahu, pokoran je Allahu, ispravno vjeruje, prvo i najveće pravo prema osobama koje okružuju insana imaju njegovi roditelji. Vidjeli smo u proteklom predavanju kada Božih poslanika pitaju koje osoba prema je treba da se najljepše obhodim, kaže majka, zatim majka, zatim majka, zatim otac. Pa su roditelji, znači, najprioritetniji da čovjek njima čini dobročinstvo. Pa kaže uzvišenje, Allah subhanahu gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite, bilo kojim roditeljima i bilo koje dobročinstvo. Kada jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive, ne reci ni uh. Pa smo rekli da je ovdje spomenut moment kada dožive kotebe tebe starost. Roditelji dok su mladi i nemaju veliku potrebu za djecom. Iako to ne isključuje dobročinstvo prema njima dok su mladi. Ali posebno dolazi do izražaja dobročinstvo djece prema roditeljima onda kada roditelji ostali. Pa kaže uzvišeni Allah, kao navodeći primjer kada je bitno da čovjek čini dobročinstvo roditeljima, a ako jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe dožive starost, ko tebe, ne u staračkom domu, ne na ulici, ko tebe, blizu, ti si tu. Nemoj da im kažeš ni uh, ako dožive starost. Nemoj da im kažeš uh, svakako roditelj kada su stariji, dolazi u godine senilnosti, kada je sa njima već malo teže i komunicirati, kontaktirati i tako dalje, u tim momentima čovjeku je zabranjeno da kaže roditeljima uh. Roditelj kaže idi to uradi i ti odeš, ali si rekao uh. Ti si po islamu počinio nešto što je zabranjeno. I ne podvikni na njih. Nemoj kazati uh, nemoj podviknuti i obraćaj im se sa riječima prepunim poštovanja. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam dijete bio njegovali. Pa ovdje nas uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala isto napominje da naši roditelji treba da budu u našim dovama. Kaže uzvišen Allah i reci, gospodaru moj, smiluj se mojim roditeljima, oprosti im. Zašto? jer su oni mene, kada sam bio mal, njegovali. Kada je meni bilo potrebno, oni su bili uz mene. Tako insan treba da bude u svoje roditelje. Svakako, e, insan nikada ne smije zaboraviti ono pravilo koje je historijsko pravilo. Ima od, podlogu u nekim hadisima, oko čije vjerodostojnosti ima i, i govora, ali kakvi mi budemo prema svojim roditeljima, tako će naša djeca biti prema nama. Nemoguće je, nemoguće je da mi psujemo svoje roditelje, nepokorni smo, ne poštujemo ih, ne uvažavamo i sutra hoćemo da naša djeca nas uvažava. I Nemoguće, nemoguće. Ali kada naša djeca vidi od nas da mi redovno zovemo svoje roditelje, da im pomažemo, da se lijepo obhodimo, da ih volimo, da ih čuvamo, tako će i oni ako Bog da sutra paziti nas. Pa insan treba da zna, kao što je došlo u onim nekim izjavama, to je priča koju ti pišeš, a tvoja djeca oni će čitati. Pa znači kako ti danas se budiš obhodio prema roditeljima, bez obzira ko oni bili i kakvi bili, znaj da će tvoja djeca od tebe praktično učiti kako i na koji način će se ponašati prema svojim roditeljima. <clears throat> Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alehi citira nam hadis 336. hadis od Ebu Bekra. Nufejla ibn Harisa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam upitan je. Hoćete li, upitao je Allahu poslanik, hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi? Ekberul kebair. Ovdje čak prijevod bi mogao malo biti još i žešći i detaljniji. Kaže Allah poslanik, znači u islamu imate grijehe koji se dijeli na velike i na mali. Mali grijesi mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela. Čovjek znači kada posti dan arefata, kada imate mnogo dijela u islamu, kada čovjek radi ta dijela, ona bivaju razlogom da se čovjek oprosti mali grijesi. Veliki grijesi po ispravnom mišljenju čovjek da bi bili oprošten treba da se od njih pokaji. Pa imamo velike grijehe, to su grijesi za koje je došla prijetnja. Da li prijetnja džehennemom, da li prokletstvo, da li kazna i tako dalje. To su veliki grijehi. Kaže Allah poslanik, hoćete li o moji ashabi i o moj umete da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima. Ne samo da su to veliki grijesi, već su to najveći veliki grijesi. Pa znači imamo mali grijeh, imamo veliki grijeh. Opet u velikim grijesima imamo velike grijehe i one koji su samo veliki grijesi. Pa znači, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam jedne prilike svojima sahabima, a to je bio njegov način podučavanja, da je postavljao pitanja. Kaže sahabima, hoćete li da vas ja obavije da vas podučim koji su to najveći veliki grijesi? Pa sahabi logično kažu, hoćemo Allahu poslaniće, kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, pripisivanje Allahu druga. I rekli smo malo prije da je to najveći grijeh širk. Da čovjeku, da uzvišom Allahu čovjek pripiše sudruga. U bilo kojim od tri one stvari, tevhid rububije, uzvišeni Allah je stvoritelj. I ne može niko stvoriti ništa osim Allah. Vidite kolika je planeta, vidite koliko je tehnologija napredovala, ljudi ne mogu stvoriti zrno pšenici. Da tu pšenicu uzmemo, stavimo u zemlju i ona da izdikne. Ne mogu to ljudi. Jer je Allah taj koji stvara. Allah Đelšanu daje život. Pa znači ne smijemo širk činiti u tome da je Allah stvoritelj, da je Allah gospodar zemlje i nebesa. Ne smijemo činiti širk Allahu Đelšanu u pogledu njegovih imena i svojstava. Sva Allahova imena i njegova svojstva su apsolutno savršena i potpuna. Insan bez obzira koliko se trudio, napredovao, on je djelimično nešto postigao, ali pri sebi ima stotine i hiljade negativnih osobina. Za razliku od uzvišenog Allaha, on je gospodar, stvoritelj, savršen apsolutno. Pa ne smijemo činiti širk Allahu Đelšanuhu u njegovom rububijetu. Ne smijemo činiti širk u njegovom u njegovim imenima i svojstvima i ne smijemo činiti širk u njegovom uluhijetu, božanstvu, znači ne smijemo nikome i badete činiti, niti smatrati da je dozvoljeno činiti i nekoj mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah poslanik, najveći grijeh pripisivati Allahu druga. Nakon toga biti neposlušan roditeljima. Nakon, vidjeli ste u kuranskom ajetu Allah jošanu onom u suri El Isra kaže, Allah vam naređuje da njega obožavate, i da roditeljima činite dobročinstvo. Pa u islamu kad su u pitanju naredbe, naređuje se da se Allah obožava i naređuje se nakon toga odma da se roditelji, roditeljima čini dobročinstvo. Kad su u pitanju zabrane, prva zabrana je vezana za gospodara. Nemojte činiti širk gospodaru, Odma druga zabrana u islamu je nemojte biti nepokorni svojim roditeljima. Svakako E, pokornost, odnosno nepokornost roditeljima uvjetovana je dozvoljenim i dopuštenim e, postupcima. Pa čovjek znači treba da se trudi da svojim roditeljima maksimalno bude pokoran sa klauzulom u svemu što je halal i dopušteno. Ponekada se može desiti e, situacija i da čovjek bude u teškoj situaciji da roditelj od insana traži nešto što je zabranjeno. Allah Žešan u Kur'anu kaže i ako te tvoji roditelji budu nagovarali da meni druga pripišeš, najveći grijeh, nemoj im se pokoriti. Ali, osahibhuma fi dunja marufa, ali i dalje se prema njima lijepo obhodi. Pa i roditelji kada od insana zatraži nešto zabranjeno, primjera radi, tu je nešto veoma često, da roditelji kažu svome djetetu, idi uplati kladionicu, ili kupi mi duhana, ili kupi mi alkohol, čovjek se neće pokoriti, ali će to pokušati na najljepši i najblaži način izbjeći, pokušati pojasniti i opet nakon toga nastaviti da im čini dobro dobročinstvo. Nakon toga imam Ennebivi, rahmetullahi alaihi, citirao je hadis 337. hadis od Abdullaha ibn Amra, El-Asa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam je kazao veliki grijesi su pripisivanje Allahu druga neposlušnost roditeljima, nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. u ovom hadisu vidimo opet ovaj raspored s tim što je ovdje, znači u ovom hadisu su dodate dvije stvari, pa im, e, imam Nevi citirao jedan dodatni hadis koji opet potvrđuje istu tezu, veliki grijesi su pripisivati Allahu sudruga, biti nepokoran uzvišom Allahu subhanahu nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. Nažalost, živimo u vremenu i kada je nepravednih ubistava na planeti, znači na svakom koraku, a znamo poznati kuranski princip ko ubije jednog insana bespravno, kao da je poubijao cijelu planetu, šest milijardi ljudi. Ako spasi jednog insana, kao da je spasio cijelu planetu. Pa je ljudski život u islamu veoma, veoma svet. Nekada ljudi misli da je islam u datom momentu žestok, ali je islam i kako savršen potpune, potpuno u svakom smislu. Pa kada vidimo da u islamu e, je naređeno znači odmazda, čovjek je ubio čovjeka, ide glava za glavu. Zašto? Zbog svetosti života, kako se neko ne bi poigravao sa tuđim životom. Vi pogledajte danas, desi se da čovjek ubije 50, 60, 70 ljudi. Ovi, e, vidjeli ste Breivik i ostali ljudi koji ste mogli vidjeti, pobije toliko ljudi, osude ga i sjedi u zatvoru, uživaj 20 ili 30 godina, zatvor je kao e, hotel sa pet zvjezdica, imaš internet, imaš sport, imaš hranu, sjedi, uživaj. Gdje je tu pravda? Gdje je tu pravda? fil kisasi hajatun, Vama je u odmazdi život. Neko ne može shvatiti ovaj kuranski ajet u odmazdi da se, znači čovjek koji počini ubijstvo, da se ubije, kaže u tome je život. Kako je život? Život je svim ostalima. Zato danas vidimo e, znači, bespravno ubijstvo na svakom koraku. I zadnja stvar koja je spomenuta u ovom hadisu jeste lažna zakljetva i toga imamo na svakom koraku. Nakon toga 338. hadis od Abdullah ibn Amra i Asa radijallahu ta'ala prinosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam jedne prilike rekao jedan od velikih grijeha jeste i da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Allah poslanik, pazite, ovo je sad jedan veoma, veoma interesantan hadis. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam jedne prilike svojim ashabima jedan od velikih grijeha je da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Pogledajte reakciju ashaba. Kažu ashabi Allahu poslaniku alihi salatu wasalam, Allahu poslaniče, zar čovjek može vrijeđati svoje roditelje? I vidjet ćete kako je Allahu poslanik pojasnio da se to misli na indirektno vrijeđane roditelja. Za njih, za poslanika i ashabe je bilo nelogično. Nešto da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Jedne prilike, znači, Allah poslanik sjedi i kaže svojim ashabima, jedan od velikih grijeha je da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Kažu ashabi, Allah poslaniče, Zar je moguće da neko vrijeđa? Zar ima takvih ljudi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pogledajte čistoću tih duša njihovi, da nisu mogli da rezonuju, da ima neko da vrijeđa. I vidjet ćemo šta je Boži poslanik rekao. Za njih to nije bilo poznato da neko vrijeđa direktno svog oca. Pa kaže Allah, odnosno svoje roditelje. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, da, uvrijedi oca nekog čovjeka, pa taj uvrijedi njegovog oca, pa ovaj, e, pa ovaj njegovu majku, a onda i ovaj njegovu majku. Kaže Allah poslanik, jedan od velikih grijeha je da vrijeđaš svoje roditelje. Kaže Osabi, zar ima neko da vrijeđa roditelj? Kaže, ima, na koji način? Ti, kaže, vrijeđaš nekome oca, pa on uzvrati tebi, pa on vrijeđa tvog oca. To je, kaže, veliki grijeh, da ti nekome vrijeđaš oca, pa to što će on uzvratiti tebi da i tvog oca, to je veliki grijeh. Kaže, ti njemu vrijeđaš majku, pa on povrijedi tvoju majku. Pogledajte savršenstva Islama. Znači, ashabi nisu mogli da prihvate činjenicu da ima neko da vrijeđa rotelje. Pa u islamu ne da je zabranjeno direktno vrijeđati roditelje, direktno. Već moraš paziti na roditelje na način da ne bi ti nekom opsovu ili uvrijedio ili povrijedio roditelja pa da on onda želi da tebi uzvrati istom mjerom, pa on uvrijedi tvog roditelja. Pogledajte savršenstvo Islama. Pogledajte koliko je Islam savršen, ne samo da spreča i zabranjuje sve što direktno vrijeđa roditelje, indirektno moramo paziti da ne bi nekome uvrijedili roditelje, pa da oni onda uzvrate nama, pa da to povrijedi naše roditelje. To je savršenstvo Islama. Nakon toga e, Imam Nevi Rahmetullah je prebacuje se na drugo poglavlje i govori o štetnosti i zabrani kidanja rodbinskih veza. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam La jedhulul džennete qati' Od Ebu Muhammeda, Džubeira ibn Mut'ima radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu kazao U džennet neće ući onaj koji prekida. A Sufjan u verziji koju prenosi kaže da se misli na onoga koji prekida rodbinsku vezu. Znači hadis, hadis je došao da je Boži poslanik rekao neće u dženeti ući onaj koji prekida. Qati'. Nije definisano šta. Ali u arapskom jeziku i u njihovom običaju je bilo kad se kaže qati' da je to insan koji kida rodbinske veze. Pa je to tako i protumačeno od prenosilaca hadisa da su smatrali da se ovaj hadis odnosi na osobe koje kidaju rodbinske veze. Vidjeli smo prošli put kako se u islamu naređuje čuvanje rodbinskih veza. Pa čak od te mjeri da Boži poslani kaže nije čuvanje rodbinskih veza da ti obilaziš onoga ko tebe obilazi. Ne, to je uzvraćanje. Čuvanje rodbinskih veza je da ideš onome ko tebi ne dolazi. S druge sad strane imamo, imali smo hadise koji govore ko želi da mu se poveća na faka, produži život, neka obilazi rodbinu i tako dalje. Ko želi da Allah pazi na njega i da mu da beričet i blagoslov životnik, pazi rodbinsku vezu i mnogi drugi kuransko-hadijski argumenti koji potvrđuju vrijednost činjenja dobro, dobročinstva prema rodbini. Ali dolazimo sad s druge strane koliko je u islamu zabranjeno kidanje rodbinskih veza. Pa kaže Allah poslanik, la jedhulul dženneta Neće u džennet ući onaj, u ući onaj koji prekida. Šta prekida Allah najbolje zna, odnosi se ovaj hadis na one koji kidaju rodbinske veze. Svakako ovaj hadis treba ispravno shvatiti, protumačiti, ali najbolje je nekada hadise ostaviti onako kako su izrečeni. Primjer radi hadis Božeg poslanika La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu nefsi Niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Allahu poslanik je ovaj hadis izrekao općenito. Došli su učenjaci da neko ne bi pomislio ako ne voliš vratu muslimanu ono što ne voliš sebi ti nisi musliman. Pa su protumačili hadis Božijeg poslanika da znači niko od vas neće biti pravi, potpun, mu'min, sve dok ne bude volio braću braći muslimanima ono što voli i sebi. Tako i ovaj hadis. La yadkhulu al Neće u dženneti ući onaj koji prekida, inšallah po, po tefsiru smo rekli rodbinske veze. Šta to znači? Da neće nikada ući u džennet. Ne znači to. Ali mi ostavljamo ovaj hadis ovako općenito da bude što više zastrašujući. U džennet neće ući onaj koji kida. Između ostalog kida rodbinske veze. Svakako čovjek ako je vjernik, musliman, robuje Allahu, klanja namaz, daje zekat, obavlja hađ i tako dalje i ne čuva rodbinske veze. On je počinio veliki grijeh, ali će on inšala ući u džennet. Ali pogledajte na kakvom nivou je rodbinska veza do te mjere da kaže Boži poslanik neće ući u džennet. U smislu neće odma ući. Sačekat će malo. Neće ući sa njima koji budu prvi ulazili. Malo će okasnit, malo će sačekat zbog rodbinske vezi. Ali hadis kaže mu najbolje ga je ostaviti onako kroz njegovu vanštinu bez ikakvih tumačenja da bi ostavio što više traga na ljude. Jer Boži poslanik je mogao da pojasni, da kaže neće ući u džennet onaj ko, u džennet onaj prekida rodbinsku vezu, neće ući sa prvom skupinom muslimana. Ali nije rekao da bi to ostalo, znači da bi ostavilo što većeg traga na insana. Od Ebu Isa El Mughir ibn Šurbi radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao Allah vam zabranjuje sljedeće stvari. Neposlušnost majkama. Ukuku el ummehat. Zabranjena nepokornost majkama. Svakako, da vidjeli smo kao što je bilo u hadisu proteklom kad smo govorili u prošlom predavanju, e, Islam naređuje dobročinstvo majci, znači na većem stepenu od oca. A svakako otac ima e, veliko pravo i obaveza prema njemu je također velika. Ovdje je došao poseban znači e, hadis koji ukazuje da uzvišeni Allah zabranjuje svojim e, robovima nepokornost majkama. an Allah vam zabranjuje neposlušnost majkama uzvraćanje onoga što je dužno dati. Uskraćivanje onoga što je dužno dati, traženje onoga što vam ne pripada. Da insan uskraćuje dati ono, ono što je obavezan i da traži ono što mu nije e, znači halal i dozvoljeno, pa je to uvjeri e, zabranjeno da insan ono što mu je obaveza uskraćuje. A imate, pazite, ovaj hadis je mnogo širok. an wahat. Dvije riječi u arapskom da zabraniš ono što ti je obaveza i da tražiš ono što nemaš pravo. Pa u islamu imate mnogo, mnogo poglavlja gdje ljudi imaju neku obavezu, ali je ne ispunjavaju. Koliko imate u današnje vrijeme od nama glava puca od toga, koliko imate muževa, razvede svoju suprugu i ona ima dvoje, troje, četvero, petero, šestero djeci i on je ostavi i nju i njenu djecu. Ocu je obaveza po konsenzusu islamskih učenjaka da izdržava svoju djecu, bez obzira da li se on razvio sa tom suprukom ili ne. Nije se razvio od svoje djeci. Čovjek se može razvesti od žene i sa njom nema više ništa. Ali se nikad u životu ne može razvesti od svoje djeci. Pa i u tom slučaju čovjek potpada pod ovaj iz Božijeg poslanika, gdje čovjek uskraćuje nešto što mu je obaveza da dadni. U islamu je stroga obaveza po konsenzusu učenjaka da čovjek izdržaje svoju djecu da im obezbijedi hranu, odjeću i stanovanje. Pa čak i odgoj. S druge strane da čovjek traži nešto što mu ne pripada. Čovjek zna da određenu stvar na nju nema pravo, ali ode traži i išće na lažni načine, a i toga imamo e, na, na svakom koraku. Pa je u islamu zabranjeno nepokornost majkama, zabranjeno je uskratiti ono što moramo dati i zabranjeno je tražiti ono na što nemamo pravo. Isto tako za, od zabranjenih stvari u ovom hadisu spomenuto 340. E, hadis, zakopavanje žive ženske djece i to je poznato da su Arapi u predislamskom dobu imali e, jedan veoma, veoma ružan običaj, ali vidjet ćete kako ga je Islam preokrenuo. Oni su prije Islama smatrali e, kao manjkavost, sramotu da žena rodi žensko dijete. Pa su znali tu žensku djecu živu zakopavati u zemlju. Pa je došao islam, pa ih je odgojio i preodgojio do te mjeri da u islamu ne postoje hadisi koji govori o vrijednosti muškog djeteta samo kao muško djete za razliku od ženskog djeteta. U islamu Allah poslani kaže ko odgoji tri djevojčice ili ko odgoji dvije djevojčice, one će mu biti zastor od vatri. Pa se znalo desiti selefu ljudima iz prvih generacija da kada bi se rodilo muško dijete, kaže što je muško što nije žensko. Pogledajte šta znači islam, šta znači odgoj. Nakon što su njihovi predaci svoju žensku djecu zakopavali u zemlju, islam ih je toliko promijenio i odgojio da su govorili kad se rodi muško što nije žensko. Jer za muško ne postoji posebni hadisi. Dok za žensko dijete postoji posebni hadisi u kojima stoji ko budi pažljiv i odgajao i brinuo se o svojoj djeci ženskoj dok se udaju ili dok postanu punoljetna, ako to uradi, one će mu biti zastor između njega i vatre. Pa, znači, Islam strogo je zabranio i fala Allahu Đelšanu u Islamu, niti je toga bilo. E, znači, nikada do današnjeg dana, ali u predislamskom dobu, Arapi su imali taj loš e, običaj o kojem govori uzvišenje Allah u Kur'anu na više mjesta. Znači ovo su bile četiri stvari koje su spomenuti u ovom hadisu. Šta je sve zabranjeno? Zabranjeno nepokornost majkama, uskraćivanje onoga što je dužnost dati, traženje onoga što nam ne pripada, zakupavanje žive ženske djeci. A uzvišeni Allah, e, uzvišeni Allah vam prezire, rekla, kazala. Mnogo zapitkivanja i upropoštavanje i metka. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالِ Uzvišeni Allah prezire nama, rekla, kazala. Danas je Dunjaluk skoro sav zasnovan rekla kazala. Nema danas izvora informacije. Po našim saznanjima, ja sam čuo, ja mislim, ja sam i tako dalje. Koliko je danas informacija koje kruže u svijetu, nemaju izvora. Pa je to u islamu pokuđeno i zabranjeno. Zabranjeno i pokuđeno je kestratu sual, mnoštvo pitanja ili mnoštvo pitanja od kojima čovjek nema koristi. Dođe čovjek, postavlja pitanje, e, zove daju na veće u tri sata, to pitanje ne nosi nikakvu, nikakvu korist. Ili pitanje da se čovjek istakao. Sjedi čovjek u društvu pa postavlja pitanje, želi da se istakne, evo ja želim nešto da upitam. U osnovi u islamu je pohvalno postaviti pitanje da čovjek nešto nauči ili da nauče ljudi u njegovom prisustvu ali ne da želi tim pitanjem znači da se ističe, da se nameće ili da pita nešto od čega nema nikakve koristi. I upropaštavanje imetka i do'atul mal. Danas opet na planeti imamo kao nikad prije u, u, u historiji čovječanstva uništavanje imetka na svakom koraku. Vidjet ćemo da ljudi e, znači imaju neke osnovne stvari pa imamo nakon toga stvari koje su hajde da kažemo, dio luksuza, ali vidjet ćete da ljudi znači u besposlice i, i u nekorisne stvari daju novac, samo nešto što možda ima naziv, e, mora se platiti mnogo, mnogo, mnogo više nego što u stvarnosti i zaslužuju. <clears throat> Na kraju, odnosno u ovom dijelu još ćemo tu završiti, e, 42. poglavlje, pošto je vezano za ovo poglavlje, nakon toga nam dolazi jedno posebno poglavlje, vrijednost dobročinstva prema prijateljima roditelja, rodbini, supruzi i ostalim prema, i ostalim prema kojima su i ostalima prema kojima se preporučuje posebna pažnja. Imamo u islamu jednu veoma lijepu, interesantnu stvar. Da je djetetu, nakon što smo govorili koliko je bitno u islamu paziti na rodbinu, paziti na roditelje, od savršenstva Islama jeste i to da je djetetu propisano i naređeno i pohvalno da pazi na prijatelje svojih roditelja. Pogledajte koliko je Islam širok, koliko je Islam lijep. Čak nakon smrti naš otac je imao nekog prijatelja u nekom drugom gradu i naš otac umri, taj njegov prijatelj ili djeca od tog njegovog prijatelja Nama je lijepo i pohvalno da ostanemo u kontaktu sa njima, da im činimo dobročinstvo zbog koga? Zbog našeg oca ili zbog naše majke. Pa to nema nigdje osim u islamu. Da je toliko islam savršen i da pazi na, na roditelja, da je propisano da pazimo nakon njihove smrti na njihove prijatelje i da pazimo nakon smrti njihovih prijatelja na njihovu djecu. To zaista nema nigdje osim u islamu. <clears throat> Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u hadisu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik salatu kazao U najveće dobročinstvo spada da čovjek održava vezu sa prijateljima svoga oca. Jedno od najvećih dobročinstva, ne samo da je to dobročinstvo, već se to u islamu smatra jedan poseban stepen. Čovjek da je na tom nivou dijete, da kaže taj insan, on je bio prijatelj moga babi. Idem da mu učinim dobročinstvo, idem da ga nazovem, da mu pošaljem poklon, da vidim mogli mu šta pomoći i tako dalje. Zašto? Ja nemam potrebe za njim nikakvi. Jedini razlog jeste zato što je on bio prijatelj moga oca i to se u islamu smatra jedno posebno, posebno dobro djelo. Vidite kako je rečeno inne e, barral birri doista jedno najveće dobročinstvo spada da čovjek održava veze sa prijateljima svoga oca. <clears throat> Od Abdullah ibn Dinara se prenosi, a on od Abdullah ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, da ga je neki beduin, pustinjak, sreo na putu prema Mekke. Abdullah ibn Omer poselamio ga je, dopustio mu je da uzjaha magarca kojeg je i on jahao i dao mu je turban koji je on imao na svojoj glavi. Abdullah ibn Dinar kazuje, kazali smo mu, Allah te boljim učinio, to su beduini koji su zadovoljni sa neznatnim sitnim stvarima. Abdullah ibn Omer reče, otac ovog čovjeka bio je bliski prijatelj Omer ibn u njegovom ocu. A ja sam čuo Allahu poslanika ali se letu Selam da je kazao, najveće je dobročinstvo da čovjek održava veze sa prijateljima svoga oca. Događaj praktično pokazan kako se živi po ovom hadisu. Iako ova verzija je spomenuta, u nekoliko dole verzija i mi ćemo i onaj, vi ćemo ih sve sada spomenuti rezimirano. Abdullah ibn Omer je bio na putovanju ka Mekki. Pa je sreo jednog čovjeka, u drugim predajama je došlo da ga je pitao jesi li ti taj i taj? Jesam, ja sam taj i taj. Abdullah ibn Omer je imao devu i imao je magarca koji je jahao, kada mu dosad jahati na devi, sišao bi da jaše na magarcu. Pa kada je naišao pored tog čovjeka, upitao ga jesi li ti taj i taj? Jesam dao mu je magarca na poklon, u današnje, u, to vrijeme dati nekom magarca na poklon je kao nekom je danas dati neko manji auto. Dao mu je svoj turban sa glave kod Arapa je jedna od najbitnijih stvari kad se putuje turban, zato što to štiti čovjeka od vrućine. Pa kada su ljudi vidjeli, ne znajući o čemu se radi, vidjeli su da Abdullah ibn Omer čovjeku, otprilike čovjek prvi put ga vidi, pustinjak, beduin, evo ti magarac i evo ti moj turban. Pa su se začudili. A inače ti beduini, to su ljudi skromni, kad mu dadeš neki sitan poklon, oni su zadovoljni. Pa oni kažu Abdullahu ibn Omeru radijallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Omer, Abdullah sin Omeru. Kaže, bolan, to je čovjek pustinjak, beduin. Njima kad dadeš neki mali sitan poklon, oni su zadovoljni u životu. Otkud ti da mu dadeš magarca i dadeš mu svoj turban? Pa kaže uh, e, Ibnu Omer, Abdullah Ibnu Omer, ovo, ovaj insan, on je sin od čovjeka koji je bio prijatelj mome babi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nije on ove poklone dao tom čovjeku koji je bio prijatelj njegovog babi, što bi bilo, hajde da kažemo logično, to bi bilo nešto veliko, da je dao poklone prijatelju svoga babi Omera. Ne, dao je njegovom djetetu. La ilaha illallah pogledajte savršenstvo Islama. Pogledajte ljepotu Islama. Da čovjek osobi za koju ga ne veže ništa, osim što je on sin osobe koja je bila prijatelj njegovom ocu, dadnije mu bez ikakve znači naknade, dadnije mu svoju jahalicu i dadnije mu ono što je za njega u pustinji najbitnije, dadnije mu svoj turban. Zašto? Jer ja sam, kaže, čuo poslanika, alihi salatu wasalam. Oni su živjeli pod okazima. Oni su živjeli sa sunetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže jedno najbolje dobročinstvo u islamu jeste da čovjek pazi na prijatelje svoga oca i svojih roditelja. <clears throat> Nakon toga hadis 343. hadis koji bilježi imam Ebu Davud, a imamo ovdje u fusnoti napisano da je hadis daif. Ali mi ćemo ga citirati zbog jedne koristi, iako hadis u osnovi nekada može biti daif, ali njegovo značenje može biti ispravno i potpada pod ostale vjerodostojne hadise i pod njihovo značenje. Znači imate eh, hadis koji može biti daif, i ne prihvata se, ne radimo po njemu. Imamo hadis daif, njegovo značenje je ispravno jer ga potvrđuju drugi vjerodostojni hadisi. Pa ovaj hadis kaže se od Ebu Useida Malik ibn Rabije Esadija radijallahu ta'ala kazuje jednom prilikom dok smo sjedili kod Allahu poslanika alaihi salatu wasalam došao mu jedan čovjek iz na Benu Selima i rekao Allahu poslaniče da li mogu učiniti ikako dobročinstvo svojim roditeljima nakon njihove smrti? dolazi čovjek Božijem poslaniku, ali se ratu selam. Ovaj hadis treba da nam potvrdi činjenicu, iako je bilo možda i drugi hadisa u kojima je mogao, e, imam nevi, da nam potvrdi ovo pitanje, da dobročinstvo roditeljima ne prestaje sa njihovom smrću. Pogledajte koliko je islam savršen, koliko je lijep. Dijete ima svoje roditelje koji imaju prava. Pa ti roditelji umiru. Dobro, umrli su, završile su moje obaveze prema djeci, e, prema roditeljima. Ne, i kada su naši roditelji mrtvi, oni imaju prava, odnosno mi imamo načine i metode da im činimo dobročinstvo u pokušaju da im zahvalimo za ono što su činili za nas. Pa dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže Allaho poslaniće, ima li kakva verzija, ima li kakva mogućnost da ja uradim nešto svojim roditeljima nakon njihove smrti. Gotovo, umrli, nema ih. Ovo se često dešava ljudima da prije nego što njihovi roditelji presele budu znači e, u nekom, hajde da kažemo, životu koji nije e, ni moralan ni vjerski. Pa ne budu dobri prema roditeljima. Kada roditelji umru i oni se vrate vjeri, onda im je žao zašto svojim roditeljima nisu činili dobročinstvo, pa pokušavaju da to nadomjesti. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, da možeš, ima mogućnost. Allahu uputi dovu za njih, traži oprost za njih. Znači, prva stvar, dova. U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da Allah poslanik ali se ratu je spomenuo da čovjek iza sebe kada ostavi dijete ili da ono dovi za, za, svoje roditelje, da to koristi njegovim roditeljima. Čak je došlo u hadisima oko kojih ima malo razilaženja da se čovjeku u sudnjem danu i u džennetu povećaju deređe nakon njegovih dobrih dijela koje je imao. Pa on upita gospodaru, zašto mi se povećavaju deređe? Kaže, zbog istikfara tvog djeteta tebi tvoje dijete sada na Dunjaluku moli Allah da ti oprosti, pa Allah zbog toga tebi povećava deređe i stepene. Pa je u islamu propisano bez imalo sumnje da čovjek nakon što umru njegovi roditelji, da se svojih roditelja sjeća u dovama, da dovi za njih i da traži od Allaha da im oprosti grijehe, da im oprosti grijehe i da ih uvede u džennet. Pa znači to je dijelo koje možemo svi činiti svakim danom, na svakoj seždi, između ezana i kameta i tako dalje u vremenima kada se primaju dove, da čovjek dovi za svoje roditelje. Svakako roditelji mogu biti živi, mogu biti mrtvi. Ako su živi, čovjek treba da dovi za svoje roditelje, da im Allah podari zdravlje, da ih učvrsti na putu istini. Ako su mrtvi, a umrli su kao muslimani, onda znači da dovi da im Allah oprosti grijehe. Znači jedna korist dodatna, kad su u pitanju roditelji, možemo podijeliti roditelje u muslimane i nemuslimane dok su, e, znači kada je u pitanju život, dozvoljeno je doviti za muslimane i nemuslimane dok su živi. Da čovjek za muslimane dovi da je Allah učvrsti na putu istine, a za nemuslimane da dovi Allah Đelšanu da je uputi u islam. Kada roditelji umru, ako su bili nevjernici, znači nimamo više šta sa njima, otišli su sa Dunjaluka kao nevjernici, dok ako su otišli sa Dunjaluka kao vjernici, imamo pravo i mogućnost da za njih činimo dovu. Druga stvar koja je spomenuta u ovom hadisu jeste da se izvrši njihova oporuka. I tu znači imamo mnoge kuranske, kuranske ajte, hadise Božih poslanika, ali se ratu sramu kojima se naređuje e, izvršavanje oporuke. Pa je to vid dobročinstva da roditelji nakon što oporuče nešto i presele, umru, da mi tu njihovu oporuku ispoštujemo. Da ne imate ljudi koji sakrivaju e, oporuke svojih roditelja, zato što će to djelomično umanjiti njima e, udio u imetku i nasljedstvu, pa znači od dobročinstva prema roditeljima jeste i obaveza da čovjek ispuni njihove oporuke i njihove vasijete. Održavati vezu sa njihovom rodbinom i ukazivati počas njihovim prijateljima. Znači, da čovjek održava rodinske veze sa rodbinom svoga oca i da održava veze sa svojim, e, sa prijateljima svoga oca. Sve rekli smo da je ovo, iako je hadis E, znači kao lanac prenoslaca da je daif, ali njegovo znači apsolutno inšala ispravno. <clears throat> Nakon toga e, imam Nevi Rahmetullah Ali praktično nam je pokazao i time ćemo ako Bog da i završiti ovo večerašnje naše druženje. E, s tim što možemo spomenuti jednu dodatnu korist, a to je šta možemo još činiti za svoje mrtve nakon njihove smrti. Rekli smo, znači možemo činiti dovu, ovo je veoma bitno znati. E, možemo dati sadaku u vjerodostojnim hadisima koji bilježi Buharija i Muslim, zabilježeno je da su ljudi dolazili Božijem poslaniku i tražili e, dozvolu da udjele sadaku za svoje roditelje, pa im Božji poslanik to dozvolio. Znači, pa dozvoljeno čovjeku za svoga života da dadne sadaku na ime svoga babe i svoje majke. Pa primjer radi čovjek e, dadni na, u, džamiju, gradi se džamija, dadne hiljadu maraka ili 500 ili 100 ili marku koliko može, ali nije ti u srcu kaže ove pare dajem na ime svoga babi ili na ime svoje majke, ili napravi džamiju, ili e, negdje napravi ili česmu, ili put, ili bilo šta drugo. Oštampa knjigu, kupi 20 knjiga i podijeli ih ljudima da se mogu koristiti, ali kaže ovo je sadaka, trajna sadaka mome babi ili mojoj majci svakako. Tako da, e, znači možemo doviti za svoje roditelje, tražiti oprosta, možemo na njihovo ime dati sadaku, možemo ako nisu obavili hađ, možemo za njih uplatiti ili mi obaviti hađ. To je ono nešto poznato kod nas i to je, u osnovi arapska riječ bedeluk, bedel, da neko odi za nekoga na hađ. Za nekoga na hađ se može otići po dva uvjeta ili da je insan živ, a bolestan toliko da ne može znači otići na hađ ili da je umro, a nije otišao na hađ i nije imao mogućnost da ode na hađ i svakako da je bio musliman. E, tada se, znači po mišljenju nekih učenjaka, kada čovjek preseli, između ostalih obaveznih stvari u njegovom imetku prije podjeli, e, znači njegovim nasljednicima, jeste da se izdvoji novac da se obavi za njega hađ. Da li će tu raditi njegovo dijete za njega ili neko drugi, uvjet je samo jedan da osoba koja će za njega obaviti hađ obavila za sebe hađ. Pa možemo za svoga roditelja znači dobiti, možemo dati sadaku, ako nije obavio hađ, možemo obaviti za njega hađ. I po mišljenju određenog broja učenjaka, od kojih je bio Ibn Taymi, Ibn Qayyim i drugi, može se proučiti nešto od Kur'ana lično i nagradu učenja Kur'ana poklonuti svojim roditeljima bez, bez, bez stotinu puta, bez, bez novca. Znači da čovjek svojim roditeljima prouči nešto od Kur'ana, prouči od Kur'ana nešto i onda kaže gospodaru nagradu za učenje ovog Kur'ana ja poklanjam svojim roditeljima. Po mišljenju velikog broja učenjaka ovo je E, validan postupak, iako nije zabilježen nešto mnogo u e, prvim generacijama da je prakticiran. Na kraju imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi e, spomenuje je poznate hadise u kojima se spominje da Allah poslanik alaihi salatu wasalam svima je nama poznato da Allah poslanika alaihi salatu sam prva njegova supruga se zvala Hatidža i da je umrla neposredno po njegovom znači poslanstvu. Pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam Eh, iz dobročinstva prema njoj, iz eh, njenih prava kod njega, znači Allah poslanik je sjećao se te žene i nakon njene smrti do te mjere da je znao cijelu ovcu zaklati i cijelu ovcu podijeliti, podijeliti njenim prijateljcama. iz respekta, iz poštovanja, eh, znači prema tvoj svojoj supruzi. Pa imamo nekoliko predaja koje je citirao, imam Nevi ovdje stoji da je Iša radijallahu ta'ala kazana, ni na jednu vjerovjesnikovu suprugu nisam bila ljubomorna kao što sam bila ljubomorna Hatidžu radijallahu ta'ala iako je nikad nisam vidjela. La ilaha A Iša kaže ja nikad eh, hatiđu nisam vidjela. Ali sam na nju bila najviše ljubomorna. Kako to? Nema žene pa da bude na nju ljubomorna. Nastavak ćemo čuti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, poslanik sallallahu alaihi često ju je spominjao i nekada bi znao zaklati ovcu, a zatim je isjeći na komade i postati Hatiđinim prijateljcama. Znala sam mu reći, kao da na Dunjaluku nema niko drugi osim Hatiđije, a on bi govorio, ona je bila posebna, ona je imala te i te odlike, ona mi je rodila djecu. Pa pogledajte, pogledajte Allahu poslanika alaihi salatu njegova supruga je umrla. A Iša kaže nisam bila ljubomorna ni na jednu suprugu kao na, na a nikad je nisam vidjela. Šta je razlog? Kaže, znao je zaklati ovcu i podijeliti je njenim prijateljicama. S druge strane, često je, kaže, spomnio i govorio je, bila je, bila je. Spomnio je u pozitivnim kontekstima. Kod nas, ako se desi razvod braka, jedino što možeš čuti od supružnika da govori jedno o drugom negativno. Kao Allah poslanik ali se Spominjao je Hatidžu toliko po pozitivnim stvarima da je Iša bila na nju ljubomorna. Čak je spominjao i to je bila njena jedna velika vrijednost da djeca Božih poslanika ali se ratu sam koja su ostala živa bila su od Hatidži radijallahu ta'ala anha. Jedne prilike, to je zadnja verzija, e, u sljedećoj verziji navodi se da je e, rekla Iša Hala bint Huvejlid, Hatidžina sestra, zatražila je dozvolu za ulazak kod Allahog poslanika, ali se letu selam, pa u njenom glasu prepoznao Hatidžin glas. I veoma se obradovao tome. Jedne prilike sestra Hatiđina, nakon njene smrti, dolazi i traži dozvolu kod Božijeg poslanika, pa kada je čuo njen glas, to ga je asociralo na Hatiđu, pa se mnogo obradovao do te mjeri da je dovio za nju. Pogledajte, znači, Allahog poslanika, ali se letu wasalam. U svakom slučaju, braću moja draga i cijeni sestre, e, ćemo se završiti e, na 198. stranici. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istini Molim nas subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju subhanake. Allahumma bihamdike. šedun la ilaha ilan stakfiruke. Wa etubu ilaik.